Cinstitul tău cap, lăcașule al carului, comoară de preț aflând botezătorule, din pământ scoțându-o vindecări luăm cu solirea ta, că pocăința sfinte o vestește lume, ca înainte slăvitul